Zar oni ne izazivaju i požuruju kaznu, kaznu našu? حط كفك بكفي نقسم الليل خوي الليالي شبك السيل وانت في الناس عندي أقرب الناس Vjernik ne treba da se puno žalosti i da se zamara time što ljudi okreću glavu od Kur'ana i sunnata Rasula sallallahu alaihi wa sallam i što se stalno trpaju u većinu i misle da je civilizacija na onu stranu gdje je većina i misle da je dobro i uspjeh i pozitivnost da budeš član većine. Naprotiv, ta većina je ona koja će biti u vatru džahannamskoj. أجبر الحال باسمك واحمل الحيل واغلب الباس دامك كل لا باس حط كفك بكافي اكسم الليل Kada dođe kazna, makar i nakon dugog niza godina, hoće li biti od koristi onaj užitak koga su proveli u 10 i 20 i stotinu godina, nije važno koliko.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 Znajte, cijenjena moje braćo, da je pitanje daveta jedno od najvažnijih pitanjima, jedno od najvažnijih pitanja među svim važnim pitanjima u vjeri Allaha tabaraka Pitanje dave, pitanje poziva Allahu Đelešanuhu, kako bi se ljudi otrgli od onoga što ih je odvojilo od njihova gospodara Azza i kako bi u njega te wa ta'ala povjerovali i kako bi ga obožavali zato što je on uzvišeni taj koji to jedini zaslužuje, jer ih je on stvorio, on im je život dao, on ih opskrbljuje, on ih održava u životu na ovome svijetu, njemu će se sutra vratiti, pred njim će račun polagati i on se bareke taala će po pravdi kažnjavati i nagrađivati. Stoga pitanje dave kažemo da je jedno od najvažnijih pitanja, a kada je od najvažnijih onda mu se mora pridati posebna važnost i pažnja i uložiti poseban trud. Da je to jedno od najvažnijih pitanja ukazuje činjenica da je Allah te bareke se taala za davu odabrao najbolja svoja stvorenja, a to su njegovi poslanici, njegovi vjerovjesnici, sallallahu alaihi wa sallam, ajma'in, koje je uzvišeni odabrao među sve ljude, da oni budu pozivači Allahu Đelešanuhu i dostavljači Allahu je riječi ljudskom rodu, kako bi ljudi saznali za put koji spašava u životu na Dunjaluku i na Ahiret. Toga obaveza je na svakom muslimanu da se potrudi da što je moguće više i bolje razumije važnost ovog pitanja. Zato što smo svi mi, kao sredbenici Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wasallam, u obavezi da prenosimo vjeru Allaha u drugima do kojih ova istina nije došla. I da ljude pozivamo u ovaj din sa onim što znamo iz Kur'ana i sunnata Rasula sallallahu alaihi wasallam, a svakako da to neće biti moguće ako ne saznamo i ne potrudimo se da upoznamo što širi prostor ovog pitanja koje je, kažemo, jedno od najvažnijih u vjeri Allaha Đelešanu. Jedna cijeljena moja braća, od stvari ili jedno od pitanja, od mnogih pitanja vezanih za davu, jeste nešto što se u islamu naziva požurivanje. Požurivanje to jeste sa onim što insan želi. I nalazimo da je Allah se barek u svojoj plemenitoj knjizi ukazao na ovaj fenomen, odnosno na ovu osobinu koja je, možemo reći, prirodna osobina insana, da želi da mu se dogodi ili da ga zadesi nešto što on priželjkuje i što bi volio da se to desi njemu ili pak da se dogodi drugima ali radi njegove želje koju on, koju on gaji. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala Hulika insanu min ađel Insan, čovjek je stvoren od žurbe. Stvoren je takav da on stalno neko žuri. I kaže uzvišeni وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا Čovjek je taj koji je brzoplet, taj koji ne može da prisaburi puno, taj koji, dakle, stalno nekud, nekud bi da nešto požuruje. I mi vidimo, senjena moje braćo, kako ovo nalazimo i kod ljudi koji su muslimani i kod ljudi koji su nevjerni Ovu osobinu. Da, stalno čovjek nešto bi da, da požuri. I jako često, kada u pitanju poziv Allahu Đerlešenuhu, kada u pitanju dava, nalazimo sebe ali vidimo drugu braću oko kako smo upravo oni koji pokazujemo ovo svojstvo i htjeli bi da požurimo stvari, pa kada kažemo neki govor, kada nekoga pozovemo, u vjeru Allaha Đelešanu, kada ga opomenemo i tako dalje, mi bismo da odmah vidimo tragove tog poziva i tog našeg govora. Odnosno tragove tog našeg uloženog truda, pozivajući ljude da se odazovu Koranu i sunetu Rasula sallallahu alaihi wa sallam. Tako da mi odmah tražimo da kada nekome nešto naredimo što mu naredi Allah Đelešanu i poslanik sallallahu alaihi sallam, da odmah vidimo ljude kako su sve tome pokorili, kako su to prihvatili, izvršavaju, ulaze u džema ili kada im nešto zabranimo što je zabranio Allah Đelešanu i njegov poslanik sallallahu alaihi sallam, mi očekujemo da ljudi odmah od sebe, <clears throat> da se toga otaraste, i da ih vidimo u pokornosti Allahu Đelešanu, njegovom poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Međutim, cijenjena je, braćo, sunnet Allaha Đelešanu po pitanju ove stvari nije takav. Nasuprot, u većini slučajeva upravo se dešava drugačije. U većini slučajeva oni koji su pozvati neće da se odazovu. I oni kojima se donosi istina i donose dokazi ne prihvataju drogu. I većina je ljudi ona koja okreće glavu od istine. Nekada neće ni da je čuje. A nekada nakon što je čuje se okrene. Zato što većina ljudi neće da vjeruje Allaha Većina ljudi neće da slijedi Rasule sallallahu alaihi I većina ljudi, cijenjena moja braćo, ne želi istinski džennet na koga je ukazao Kur'an i sunat Rasula sallallahu alaihi wa sallam. nalazimo da su upravo Allahovi poslanici, vjerovjesnici sallallahu alaihi sellem, u pozivu ljudi da obožavaju Allaha šanehu i da ga smatraju jednim jedinim Bogom koji se obožava i da ništa pored njega i uz njega ne obožavaju, vidimo da su upravo nailazili na odgovore, na odgovore njihovih naroda, a ti odgovori su bili sastavljeni u tome da su ti narodi koji nisu prihvatili davu i poziv Allaha i poslanika i vjerovjesnika, govorili dajte tu kaznu koju nam prijeti. To jeste požurivali tu kaznu Allaha te barake, te barake wa ta'ala sebi. I to što su ih Allahovi poslanici, sallallahu alaihi wa sallam, kao najbolje Allahova stvorenje, najbolji u svemu bili, braćo. Najbolji bili kao govornici. Najbolje bili ahlaka ponašanja najbolje edeba, najmudriji, najljepše znani priči insanu i pozvati ga u din? Imali najbolje i najjače dokaze? Pa su jedan, jednu stvar i metodu koju su koristili, kada njihovi pozivi ne bi dali rezultata, oni bi plašili svoje narode Allahom Đelešanhu kaznom. Zaplašivali bi, zastrašivali bi narode Allahovom kaznom i upozoravali ih na posljedice njihovog griješenja. To jeste da će istići Allahova kazna ako se ne pokaju i ne povrate Allah se barek tada. Međutim, sve je to uzalud bilo za one koji nisu za dženeta. Sve je to uzalud bilo za one koji su uzeli kufr za svoj din i njemu se odali i njega slijedili. Pa su dakle umjesto da se pokore svojim poslanicima i vjerovjesnicima, oni su prizivali Allahu kaznu, Allahu kaznu nad sobom. Kaže Allah se barek wa ta'ala, وَيَسْتَعَدِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُونَ Kaže i oni kaže prizivaju i požuruju kaznu, traže od tebe, jel? Da požuriš tom kaznom svojom i prijetiš, a Allah Đelešanu neće, neće prekršiti svoje obećanje koje je dao. To jeste ono što je zaprijetio na jeziku svojih poslanika. On to neće prekršiti. Ali kada će doći ta kazna, to je poznato samo Allahu se barak i otala i nikome više. Međutim, uzvišeni kaže, وَإِنَّ inne عِنْدَ inda كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَا تَعُدُونَ ali jedan dan kod Allaha šanehu jedan dan kod tvoga gospodara, kaže uzvišeni, traje koliko hiljadu godina po onome kako to vi računate. Kako vi to brojite, jedan dan kod Allaha šanehu traje hiljadu godina što mi insani računamo. toliko je jedan dan kod Allaha Đelešanuhu. Pa te mi ukazuje nešto. Da kazna Allaha šanehu to što ne dolazi po nekim danima i nekom vremenu koga mi računamo, to ne znači da ona neće doći. Ona dolazi po odredbi Allaha Đelešanhu, a ono kako on računa vrijeme je sasvim drugačije od onoga, od onoga kako mi to, kako mi to računamo. Pa vidimo, Sinjena moja braćo, vidimo blagosti Allaha subhanahu wa ta'ala prema ljudima sele im poslanike svoje vjerovjesnike da im dostave istinu da bi, da bi se spasili. A oni prizivaju Allahu Đelešanhu kaznu. Oni požuruju Allahu Đelešanhu kaznu i traže od poslanika da stigne to, to kažnjavanje koje im se prijeti. Međutim, Allah te tada njima odgovara, njima i svima onima koji krenu njihovim putevima, odgovara im u mnogobrojnim kuranskim ajetima, gdje uzvišeni kaže بعذابنا jesta'đilun, kaže, zar oni da požuruju našu kaznu? Kaže Allah Žešanu, zar ti nemoćni ljudi, ti koji nisu sami od sebe u stanju, ama ništa baš, ni jedan jedini pokreda da naprave. Zar oni da izazivaju i požuruju kaznu, kaznu našu? Pa zatim uzvišeni kaže, summe dža, eferejte, in meta'na lehum sinin. Kaže, šta misliš kada bi im dali godinama da uživaju? Kada bismo dali tim nevjernicima koji požuruju kaznu da godinama uživaju ثم ja'ehum ma kanu yu'adun. a zatim im dođe ono sa čime sa čime im se zaprijetilo ono što im je obećato kao takvima magna anhum ma kanu Jumeta'un, jumeta'un, Kada da li bi išta koristilo i bilo od pomoći ono što su uživali. Kada dođe kazna, kada dođe kazna, makar i nakon dugog niza godina, hoće li biti od koristi onaj užitak koga su proveli u deset i dvadeset i godina, nije važno koliko. Jer kada dođe kazna, nestaju sve blagodati. Kada dođe kazna, nestaju sve blagodati. I čovjek odjednom ostaje bez igdje išta. Kaže uzvišeni subhanahu wa ta'ala Kul ara'aytum in atakum azabuhu bejaten au nahara mada jesta'đilu minhul muđrimun. Kaže šta mislite? Reci im šta mislite? Ako vam njegova kazna dođe, ako će vam njegova kazna doći noću ili danju, pa zbog čega, kaže, onda oni, to jeste ovi mušnici, požuruju, kad. Zašto je, pri, zašto je požuruju? Kad vi znate da će ona doći, danju ili noć. Zašto? Po čemu znaju? Pa po tome se njena braću što su svi narodi manje više do njih su doprle vijesti o kaznama koje su zadesile mnogobrojne narode koji su prije njih bili. I kada dolaze Allahi poslanici i vjerovjesnici koji pozivaju i opominju, Dakle, je sunet Allaha Đelešanuhu da oni koji se ne odazovu, da će i neki musive pogoditi. Da će stradati ili direktno od kazne Allaha te bareke tada ili od ruku sljedbenika Allaha i poslanika i vjerovjetnika. Kao što je zadesilo Kurejšije mušike koji su odbili poslanika sallallahu alaihi wasallam, pa je Allah Đelešanuhu rukama poslanika alaihi sallatu wasallam njegovi šakni ashaba mnoge je od njih kaznio i ponizio. Mnoge od njih kaznio i ponizio. U sahih hadisu stoji da će na sudnjem danu doći čovjek koji je na ovom svijetu živio najudobnijim životom. Životom u kome je okusio dakle svaku slag i svaki užitak. Dakle, od svih ljudi koji su sinovi Adama, alaihi salatu Dakle, od prvog do posljednjeg. Među svima njima će se dovesti onaj koji je najviše od sviju njih probao slasti na ovome svijetu i proživio najudobniji život i najluksuzniji život i najsladniji život. Pa će tako biti doveden na sudnjem danu, a kaže on će biti od stanovnika vatre. Kaže Rasul sallallahu alaihi Taj takav biti od stanovnika vatre, zato što ovaj svijet nije za nasađivanje Ovaj svijet i naš boravak na njemu nije radi toga. Ovo je samo radi iskušenje i provjere, a ne radi nasađivanje. Zato kaže Resul sallallahu alaihi sallam, takav će biti stanovnik vatre. Pa će kaže biti ubačen samo na tren u džehennem. Samo na tren a zatim će biti pitan, reći će mu se, jesi li ikada u svome životu vidio ikakvu blagodat? Jesi li ikada u svome životu okusio ikakvu blagodat? Nešto dakle što je, u čemu je zadovoljstvo. Pa je kulpa će reći, la vallahi, ne mi Allaha, ma zuktu na imenka, ne tako mi Allah kaže, nikada nikakvu blagodat nisam probao. Subhanallah. Čovjek živio najrahatnijim životom sa najviše uživanja u Dunjaluku i njegovim lepotama i slastima, ali kada bude ubačen samo na teren u vatru i izvađen, reći će Nikada, nikako ja nisam, nikakav užitak nisam probao. Nikakvu blagodat nisam probao. Kako će mu sve Kako će mu taj sren u džehennemu sve obrisati od hajra i lijepoga što je, što ima imao na dunjalu. S druge strane, kaže, bit će doveden čovjek na sudnjem danu koji je živio najtežim životom. Koji je najveća iskušenja i nevole i poteškoći imao. Pa će, kaže, biti uveden, a kaže on je stanovnika dženeta, pa će, kaže, na trenutak biti uveden u dženet, pa će mu se reći, reći jesi li ikada vidio u svome životu neku nevolju, neku poteškoću? Je li se ikada, kaže, nekakvo zlo i goba, pogodila? Pa će odgovoriti ovaj čovjek, Recite, la vallahi, ne tako mi Allaha, nikad me kaže ništa toga nije, nije zadesilo. Ma, zup, ma zuptu Kaže, nikada me nikakav, nikakva nevolja nije zadesila. Živio najtežim životom na ovome svijetu. ako se osvrnemo oko sebe i pogledamo kakvim životima žive pojedinci, stalno kažemo, ne Allah, možda mi ne bismo izdržali ni peti dio od toga što ljudi izdržavaju i kako živi. Ali ova je od sviju njih najtežim životom živio. Znači ne možemo ni predstaviti sebi kroz što je sve prošlo. Ali kada će ga Allah se bare kratara uvesti u džennet i kada će okusiti džennetske lepote, će sve ono što je, što je od nevolja imao u svom životu. Zato Allah te baraka ta'ala cijenjena moja braćo govori nam u Kur'anu časnom o nekim narodima koje je kažnjavao te baraka ta'ala to jeste da bi ukazao na činjenicu da, do, da ljudi dolazi informacija i haber da ono sa čime prijete Allahu i poslanici vjerovjesnici jeste ono što će se sigurno desiti, ono što će sigurno pogoditi i ono što sigurno je pogodilo mnoge narode koji su odbili odbili da obožavaju i da se pokora Allahu te ta'ala. Zato uzvišeni taže, da se zbila, alam te rekeša tala rabbuke bi'ad, kaže, da ne znaš šta je tvoj gospodar učinio sa Adom, to jeste sa jednim narodom Ad. Irem, irema ti imad, <clears throat> stanovnici Irema, vlasnici stubova, vlasnici stubova, pa kažu neki da su njihove kuće bile na visokim stubovima građene. Tako su se štitili od poplava i jednostavno obezbeđivali da ih nešto ne zadesi. A drugi kažu da je taj narod bio jako visok, izuzetno krupa narod, što proizilazi također iz riječi Allaha Đelešanuhu, fil poput njih u drugim dakle zemljama nije bilo im sličnih takvi nisu stvoreni nije bilo stvoreni ko što su oni bili po njihovoj dakle snazi i moći وثمود الذين جابوا الصخر بالواد I šta je tvoj gospodar učinio sa Semudom koji je u dolini Tijene klesao? O Firaune bil Eutad i sa Faraonom koji je vojsku imao, Eledine tagau fil bilad, koji se bio u svojoj zemlji uzoholio i svaku granicu šerra prešao. Fa eksaru fiha fesad, pa je u njoj fesad proširio, fa sabbe alejhim rabbuke seota adab, pa je tvoj gospodar pustio bić patnje na njih. Inna rabbeke lebil, lebil mirsad, a tvoj gospodar doista sve sve prati ili tvoj gospodar je u zasjedu onima koji tako postupaju. Tako je, tako vidimo, sinjena moje braćo, da su se upravo ljudi odbijajući poziv Allahovim poslanicima, vjerovjesnicima i davi Islama, izložili sebi da postanu takvi da traže Allahu kaznu nad sobom i da su pravili utvrde i oslanjali se na svoju moć i snagu i mislili da ih ne može ta kazna stići. Međutim, vidimo da kada je došla kazna Allah te bareke da im ništa od toga nije pomoglo i da su svi, da su svi stradali. Ebu Darda radijallahu ta'ala anhu, kada je došao prvi put u Dimešku, Damasku, Siriju, pa je, kaže, vidio u Damasku mnogobrojne blagodati i veliki luksus koje prije u Medini nije vidio. U Medini El Munavori toga nikada on nije vidio. I kada je došao u damas, vidio veliki raskoš i velike blagodati, pa je tada obratio se stanovnicima Damaska, rekavši im, Ja ahle Dimeš, o stanovnici Damaska, mali je rakum nune ma la nun. Kaže, kako vas je ovo vidi vas? Kako sam vas ovo ja na, našao? Kaže, vi gradite ono u čemu nećete stanovati ili u čemu ne, ne stanujete. U une ma la I ono što ne jedete. Jer se pravite zgrade u kojima nemate potrebe za tolikim zgradama. Jer u njima nećete stanovati. I koliko danas ima toga, čovjek ima potrebe za dvije i tri sobe, a sebi je napravio kuću od četiri i pet pratova. A kaže on njima, kaže, za, kaže vi pravite nešto u čemu ne stanujete. I kaže skupljate ono što ne možete da pojedete. To je šta će vam toliko to? Subhanallah. A zatim im kaže, doista, kaže, u, narodi koji su prije vas bili, tako su, kaže, kupili, gradili ovaj, izgrađivali, dakle, kuće i utvrde i kada skupljali i metak, a kaže, do nas je došlo, to jeste prenijeto je do nas, o adu, to o narodu ad, da su oni, kaže, gradili svoje kuće od cidli koje su bile zlasne, i srebrne. Dakle, toliko su bili imućni da su svoje kuće gradili od cigli koje su bile zlatne od zlata i od srebra. A zatim im kaže فَمَنْ مِنْكُمْ يَشْتَرِي تَرْكَةَ آلَ آدٍ بِدِرْهَمَيْنِ Pa kaže, ko će od vas da kupi ono što je ostalo od Ada za dva dirhama? To jeste, sve su toliko imali. tako vrijedno i sve to, ali je došla Allahova kazna i sve su ništa. Pa kaže, kada je sve to otišlo i postalo toliko bezvrijedno da niko od vas ni dva dirhema više neće dati za to. Sve da ti daju, ne treba I inače, braćo, radi samo e, informacije mjesta na kojima se zna da je došla Allahova mu kazna jesu mjesta na kojima islam solema zabranjuje da čovjek boravi. Već samo dozvoljavaju da prođeš pored tog mjesta radi ibreta, da uzmeš pouku i ako možeš ikako plaćući da prođeš i da bežiš od tog mjesta. A ne da danas, kao, kao što danas mnogi čine, da se odlazi na ta mjesta, radi turizma i tako dalje i tako dalje. To je greška, to je greška i ispravno je ovo što smo spomenuli, inša Allah Međutim, svakako da Allah se barak ta'ala kada bi htio da narod da, da kazni, on bi mu otvorio, braćo, kapije i metka i dunjaluka. Pa bi ljudi, dakle, zaimali, bogatstvo bi dolazilo sa svih strana, a onda bi se odali razvrtu. Tako uzvišeni kaže, فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلَّ شَيْءٍ Kaže, i kada bi oni zaboravili na ono sa čime su bili opomenuti, mi bismo im otvorili vrata svega. mi bismo im otvorili vrata, vrata svega. A zatim bi, dakle, šta? Zatim bi Allah se barek poslao svoju kaznu, poslao bi svoju kaznu i ono što je pravo čudo jeste da uvijek su ti ljudi takvi, ti ljudi koji su za kazne Allaha Đelešanuhu, ti koji požuruju kaznu Allaha Đelešanuhu zato što u nju ne vjeruju, da će stići, da su oni, nama je braćo, uvijek Allahovo obećanje da će kazniti nevjernike, uvijek su gledali kao nešto što je nedostižno, kao nešto što je previše daleko od njih kao nešto što je previše od njih daleko. Iako je to ono što je jako, jako blizu svakog, svakog zulumčara i nevjernika. Kaže Allah Želešanuhu, وَسَاعَةُ أَدْهَا وَأَمَرْ A smak svijeta je užasniji i kaže uzvišeni innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba kaže oni ga kaže vide dalekim nikad to neće a kaže mi ga vidimo bliski. mi ga vidimo bliski. i ovo je dakle stanje nevjernika koji ovako se odnose prema kazni Allaha te koji dakle traže da što prije dođe ta kazna zbog čega zbog njihovog njihovog kufra Allah Đelešanu molim da nas učini oni koji slijede istinu i koji se pokoravaju Kur'anu i sunetu Rasula sallahu alaihi www.spaltak.com Soba put vjernika Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa Što se tiče onoga što je vezano za vjernike, cijenjena moja braćo, od istiđala, to jest od požurivanja. Ovo požurivanje kod vjernika, dakle, ima jednu drugu, to je požurivanje jedne druge vrste. To je požurivanje u traženju od Allaha te barek pobjede <clears throat> i pomoći. Kaže Allah Đelešanuhu, em hasibtum أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا ما هو متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب قبل دميسي تذا تتأوشي وجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أيوش بس vas nije zadesilo ono što je zadesilo one koji su بولسي vas bili nisu pogađale bolesti i nedaće i toliko su bili uznemiravani na zemlji do te mjere da bi poslani koji je bio među njima i oni koji su uz njega vjerovali, da bi govorili meta nasrullah, kada će već jednom Allahova pomoć. Pa odgovara Allah šanom i kaže inne nasr i karib, eto u istinu Allahova pomoć je, Allahova pomoć je blizu. Odavde vidimo da čak i Allahovi vjerovjesnici sallallahu alaihi wa sallam i oni pri sebi su imali ovu osobinu, to jeste požurivanja ove vrste koja je vezana za vjernika, to jeste na putu ka Allahu Đelešanuhu čovjek lazi na razne iskušenja. Tolike iskušenja da bi čak i Allahu i poslanici pitali se kada će već jednom doći Allahova pomoć, to je za od nas otkloni ovaj, ovo iskušenje na kome smo, na kome sada. Tako se prenosi sinjena moje braćo da su ashabi radi Allahu ta'ala anhum dok su bili u meti, dolazili Rasulu sallallahu alaihi wasallam, dok je on bio naslonjen uh, na kjabu u njenom hladu, pa su govorili, ja Rasulullah, o Allahu poslaniće, odu Allahe ala Kureš, moli Allaha Đelešanhu protiv Kurešije, to jeste onih mušlika koji, koji, su, koji su ih danonoćno proganjali i mučili zbog njihove vjere. Vašaku ilaihi ma uđidu pa su se, kaže, žaljeli poslaniku, alaihi salatu wasalam, na ono što ih je našlo sa prihvatanjem islama. To jeste na iskušenja na koja su nišli. Glad, protjerivanje mučenje, ubijanje i tako dalje i tako dalje. Pa kaže sallallahu alaihi sallam, pa rekli Rasul sallallahu alaihi sallam, Wallahi, da ju timenna Allahu hadan amr. Kaže tako mi Allaha. Allah Belešanuhu će zasigurno upotpuniti ovu stvar. Hata te siru min san'a ila hadrameut. Sve kaže dok konjanik ili onaj koji putuje ne bude bio siguran u svom putovanju od San'e do Hadremeuta. qaumun Međutim, kada vi ste narod koji požuruje stvari. Vi ste narod koji požuruje stvari. To jeste, čovjek od sebe ima to da kada kada padne u neki musibet, na neko iskušenje, stalno priželjkuje da se to što prije od njega makne. Ako nešto drugo želi, onda to priželjkuje i stalno da to odmah sebi primakne. Međutim, vidimo da Resul sallallahu alaihi wa upozorava svoje sljedbenike i kaže im da su narod koji puno požuruju, koji puno požuruju, iako je Allah Želešanom, dakle, obećao da će ovu stvar upotpuniti. Što znači da ostalo, ostalo da radi, da se trudi, a ova stvar svakako, svakako će doći do, do svoga cilja. Tako se prenosi da su monafici govorili za vrijeme hen, bitke na Hendeku dok su uh, Rasul sallallahu alaihi wa sallam njegovi ashabi kopali dakle Hendek koji su branili Medinu od mušnika pa su i monafici gledali i govorili su Hada Muhammedun wa ashabehu يعجز أحدهم أن يقضي حاجته ويعدهم بقصور كسرى kaže ovo je Muhammed i njegovi drugovi kaže oni su nemoćni da izvrše fizičku fiziološku potrebu a kaže računaju na dvorac Kisrin to jeste nadaju se do svoje Kisrin dvorac međutim Obistinili se riječi Rasula sallallahu alaihi wa sallam, on je bio onaj koji ne govori po hiru svome, kada je rekao Ida heleke kisra, fela kisra ba'de, wa ida heleke kajsar, fela kajsare ba'de. Kada bude kisra uništen, nakon njega više neće biti takvi i kada bude, kaže, kajsar uništen, neće više drugi kajsar doći poslije njega. Walladhi nafsi bijedihi letunfiqanne kunu fi sebi azza wa I tako mi onoga u čuje ruci moja duša, zasigurno će se njihove riznice podijeliti na Allahom velišanom putu. Zasigurno će se njihove riznice podijeliti na Allahom velišanom putu. I to se i desilo da su carstva, ova carstva pala pod muslimanskim napadima i da su njihove riznice pale u ruke muslimana i njima su muslimani pomogli Allahov din i proširili, proširili Allahu Đelešanu vjeru i te se Dakle, podijeli na Allahom te barake, te barake put. Stoga, na moje braćo, vjernik treba da je sretan činjenice da se Allah Đelešanuhu obavezao da će pomoći svoje poslanike i njihove sljedbenike, one koji vjeruju. Zbog toga čovjek ne treba da bude onaj koji će stalno samo požurivati stvari, već mora da se radi, da se ustrajava i da čeka odluku Allaha te barek a ona će zasigurno doći onakvom kako je on te barek vatala obećao. Kaže uzvišeni, inna lenansuru rusulena amanu آمنوا في dunja الدنيا ويوم zasigurno ćemo mi pomoći naše poslanike i vjernike u životu na ovome svijetu i na dan kada ustanu svjedoci. Zato, inša Allahu vjernik ne treba da se žalosti i vjernik ne treba da tuguje zbog onih koji odbijaju davu Rasula sallallahu alaihi wa koji odbijaju, odbijaju poziv u vjeru Allaha tabarak wa ta'ala. Vjernik ne treba da se puno žalosti i da se zamara time što ljudi okreću glavu od Kur'ana i sunnata Rasula sallallahu alaihi wa i što se stalno trpaju u većinu i misle da je civilizacija na onu stranu gdje je većina i misle da je dobro i uspjeh i pozitivnost da bude član većine. Naprotiv, ta većina je ona koja će biti u vatri džahennemskoj. Zbog toga vjerni drži se Kur'ana i suneta, slijedi svoga poslanika sallallahu alaihi wa sallam, obožava Allaha dželešanuhu koliko više može, čini dobročinstvo, naređuje dobro, odraća od zla, boji se Allaha dželešanuhu i sprema se za dan povratka pred njim. I zato nema mjesta žalosti i tuzi, jer samo to stanje ne može ništa promijeniti. Ali radi i ustrajnost na Allahom Đelešanom putu, zasigurno će mnoge stvari promijeniti, kao što se promijenilo onda kada su ashabi radi Allahu ta'ala anhu došli sa svojom iskrenošću i predanošću Allahu Đelešanom, pa su ponijeli ovu istinu, za nju se borili, za nju svoje živote nudili i svoje imenske, pa je Allah dao bereket zar da ne puni 50 godina trećina tada poznatog svijeta postane, postane njihova država. Allaha Đelešanu molim da nas učine od koji će ustrajati na njegovom tebare pa sada putu, koji će se čvrsto držati Kur'ane Sunnata, Rasura, sallallahu alaihi wa sallam, da nas učine od koji će gledati u budućnost islama i muslimana i činiti ono što može da od hajra, da bi se ova vjera proširila i da bi istina bila gornja, jer je njoj mjesto da bude gornja, a ne donja. I njoj je mjesto da osjetljava puteve, a ne da bude pokrivena, a da sama vlada svijetom. Allaha Đelešanu molim da nam oprosti naše grijehe, da nas sastavi na svakom hajru i da nas sačuva svakoga šerra. Allaha uzvišeno molim da pomogne islam i muslimane širom svijeta, da pomogne džihad i muđahide. Allaha Đelešanu molim da našim rukama pomogne svoj din, da nas sasvi u najbolje sasove na ovom svijetu i da nas proživi sa najboljim njegovim stvorenjima da budu u svijetu. Amin. Amin.